你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 con 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過？范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲？ Symphony Fantastique 咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。怒喝推鼓鼓鼓 好，最後一節，哇！多謝先，原來我哋而家有好多聽眾多咗二百啊！啊多謝暫時 YouTube 多謝，其實都係街度，好聽你你哋你哋講嘢好啊！多謝多謝多謝多謝。多謝錯我先，其實啱啱我講翻即係我哋而家新面嘅局面咧，其實都想調翻轉，就想講翻少少長毛嘅，係即係其實其實長毛佢你見到佢之後之前選舉咧，佢係唔落自己區，佢佢其他區拉票噶嘛，同埋佢死攬住阿阿萬必噶嘛，喂記得 我同萬必即係萬必一人一票，但係其實佢比萬必更加矮噶嘛。我真係我覺得咧，呢樣嘢真係，啊即係嗱，我之前都講過，嗯亦都喺誒冇嗰個 Facebook 留過言，啊亦都好多人 like 我嗯嗰個留言。啊！你寫咩啊？誒咁我就話即係冇哥非常尊重你啦，咁我亦都即係承認咧香港抗爭嘅始祖，但係我覺得即係其實呢幾年咧，係你 即係好多即係老啦，唔係即係你咁即係你應該擔心佢即係我係嘅希望你托慢必嘅，因為我係希望你托慢必嘅，咁係其實好多人 like 啦，佢亦都做到呢樣做到呢樣嘢啦。咁佢亦都真係對報咗慢必啦嗯佢真係報咗慢必，而自己咧， 佢你明唔明？佢係冒住亡黨嘅危險喎，得一個啫嘛，寫民聯同埋之前都知道阿銘可能係爭末席，民院不嬲都上唔到我民調上面都知道㗎啊嘛，佢都咁即係呢樣嘢，佢喺咁樣嘅情況之下，佢仍然仲要咁做去幫慢必，即係呢個人你睇得出係以大局為重嘅一個人。係啊，佢都佢係咪佢即係佢可能現場輕輕一句， 咁即係群眾唔選我，咪唔做落台落嚟咯。即係我覺得佢已經係唔在乎㗎啦。佢佢真係其實佢堅堅係唔即係在乎啊你你覺得你覺得你覺得長毛係一個為咗嗰錢嚟做嘢喂，嘅人咩？嗰個嗰個佢嗰份人工自己使兩皮幾嘢啫嘛，全部咪係咯錢擺晒落嗰個擴張基金度嘅。係咪先？ 屌佢寫嘅平幾嘢都係請下啲手足食下飯，自己我飲酒咯，最多見到佢飲啤即係食食煙飲啤酒咯。飲下煙即係買包煙飲下酒咁樣咯。冇㗎啦咁係都唔係咁㗎啦，同埋留翻啲錢你飲咁多煙食。冇啊！佢冇錢，淨係話佢住到睇醫生佢佢住到公屋，因為佢個資產真係好低，連資產低先入住公屋，即係證明佢真係儲唔到錢㗎嘛。佢唔儲錢嘅呢條友，即係呢一個呢，係一個真真正正為香港嘅人， 係啊，亦都係一個大家非常尊敬。真真係人老咗係會滑㗎，三十幾年啦，真係真係呢樣嘢係冇辦法嘅，呢個係即係咪呢個天生嘅現象嚟㗎。係啊即係喂，你呢個唔同後生嘅時候，可能你話原始時代，你打獵嘅時候，後生仔佢冒冒險搏啲㗎啦。當係啊即係你機能衰退嘅時候，梗係做啲嘢穩陣啲、保守啲㗎。即係呢啲係嘛呢啲亦都係即係我哋好自唔怪佢哋㗎然嘅一種心態。我諗唔係可以怪冇。但問題就係話，即係四文年真係佢都想揾阿村長同埋文院上，但係真係上唔到，冇辦法啦嘛。即係呢個其實我覺得誒、呃 都係可惜嘅，尤啊其是即係村長都係一個大好人才啦。係咁啊，咁即係即係吳文勇，我哋都上過嚟都解釋過，其實點解係我覺得佢我欣我好難選我欣佢欣賞文佢員嘅都佢佢同劉墉係同一個問題，其實佢同劉墉應該拆翻出嚟搞翻個 liberal。其實佢兩個即係個能力好強啊。我覺得佢哋應該係拆住出嚟做一個 liberal Democrats，OK？咁呢樣嘢我之前都同劉墉傾過，咁佢自己都有呢個諗頭㗎，唔係冇㗎啊，係咪？咁你有乜可能係一個你吳文遠 同埋你係劉家雄，其實兩個都係社會精英。係你上到論壇嘅時候，你着嘅衫係，你講嘅嘢都係社會精英嘅説話，OK？ 你由家雄尤其是用喺滿口嘅呢個英係啊音嘅精彩啊英語同呢一個係咪咯司馬文同司馬文去辯論關於全民退保嘅問題。OK，嗯咁我首先同你講呢個內容就冇乜特別嘅，就係一個即係免工嘅方案啦嚇。係嗯 OK，免工嘅方案。咁但係即係佢個 delivery 啦，同埋成個氣度都係一種精英嘅氣度。係咁但係你係一個即係基層人民，即係嘛一個拳頭拳頭不嬲都係工人階級嘅標誌嚟噶嘛係。即係你有個咁樣嘅標誌， 然後你又教喺一個咁精英嘅嘢嘅嘅面孔出嚟係，咁人哋咪覺得吓搞乜鬼啊？覺得問題就係人社，即係人人社，佢哋最 icon 就係大嚿同埋長毛啊嘛。 但問題就係咁嗰兩個佢佢兩係個即係個感覺氣質就格格格格不入嘅喎。即係唔係唔係，其實起碼即係唔係話大球場妹一行出嚟就係係話爛仔啊、抗爭咁樣基層啊係嘛抗爭去衝啊即係唔係話即係即係嗰個款係擺咗個名係咁噶嘛。唔係，雖然文遠唔係冇衝，文遠都成日經常衝啊，但係即係你出到嚟個形，佢形象公眾個角唔同啊嘛度真係唔係唔係嗰種即係唔味道。同咁嘛。嗱，有啲人係可以孭得起誒衝嗰陣時個樣就好似真係衝嗰只 feel 嚇誒，着起西裝嘅好似西裝嗰骨好有好有談吐嘅。咪即係你咯， 我係講緊爭緊自己，即係你嗰隻係嘛我爭緊自己。但係咧係，即係文遠咧就可惜，就真係其實佢係俾人講話比較書生。係咁啊，劉家雄就更加冇可能更加添啦！衝嗰隻我我即係唔即係佢唔係嗰隻即係佢冇可能啦係衝嗰只啦，OK？係佢亦都唔係啦。咁你一個 咁智慧型嘅一個誒、呃、論證家，咁你走去一個咁行動型嘅一個政黨啦仲要係即係你明白有好多地方係有一種 cognitive dissonance 嘅。咁你搞到啲人真係唔知點投你。反差太大啦，真個係。反差太大，咁亦都即係冇辦法啦。同埋兩位喺係論壇入邊嘅時候，佢佢佢好多時佢唔夠激昂，亦都唔夠突出啦唔。係佢唔係嗰隻人啊嘛，你唔係有佢都唔係嗰隻人。咁但係你人力射擊就係要嗰只，你記唔記得就係教主嗰陣時係點？民建最聯最無恥， 嗌咗幾分鐘。即係嗌咗幾分搞掂啦即係你明唔明啊？搞掂係即係即係亦都係其實鬱文都係嗰只嚟㗎，着起西裝可以係可以可以兩隻都係可以可以哇！即係紅遍滔滔，紅遍滔滔係嘛？係咪又引經到據典啊，又係咪先？哇！着到咩咁啊？又成個黑社會大佬咁，都得咁即係話係兩個都係咁啊！你明唔明啊？咁所以佢哋就即係有呢個問題咯。咁但係毛哥真係啊，翻翻毛哥係，另外一個楊岳橋哦，楊岳橋欣賞佢。 真係。你咪講嬲尾同阿阿阿娥娥姐嗰嗱，嗰個個個嗰個疊影先。嗰個嗰個係佢玩 P.R. 叻啦，嗰個係佢玩 P.R. 不叻啦過其實即係都欣賞楊岳橋，佢係成日攬住張超雄噶嘛係啊，經常覺得喂危喎，佢佢個個攬晒㗎，佢個個攬晒佢贏一齊贏，輸一齊輸，同阿長毛同阿呢個萬即係必啦呢個心東咧，就即係超紅啊係好有呢種誒，我覺得好正。即係大局觀，即係大家真係團結，唔係話哎呀喂左交團結，喂你唔團結咪玩完咯。 即係即係即係係嘛你話，即係你你好多人話我哋左家話咩話我咩話咩係，咁喂大家呢啲係做人嘅基本情操嚟噶嘛，係咪？係咪你一天人，你覺得你係同路人嘅時候，你就自然會補佢噶啦，嗯係咪？只不過係有好多人係將佢同路人嗰個定義搞到越嚟越窄。喂，正如你熱血公民咁。 你有隔離有個熱血公民俾人打，你會唔會補佢？你梗係會補佢梗係幫佢啦你兄弟嚟噶嘛，係咪？嗯只不過你嗰個兄弟圈越嚟越窄咁解啫嘛，而我哋個兄弟圈越嚟越闊啫嘛， 即係你明唔明啊？個分別就係咁樣。OK，唔係話我哋左交，唔係話我哋咩大局，而係我哋當呢批人都係同路人，只係你唔當我哋係同路人。喂，其實佢哋呢一班人大是大非都企翻埋一齊噶嘛，就咁簡單啫，咁就係咁複雜啫。唔係，佢真係好簡單啫嘛！你話左交，即係其實係人性啫嘛。我哋係保住自己嘅同路人。係 OK，咁即即係同路人嘅定義係點樣？就就就係你，就係你會保幾多人嘅問題咯。OK， 就係今次咪你可以去幾大睇到晒啦。不過其實即係講楊岳橋，我見到佢咧，都朋友同佢即係傾偈完嗰陣時點嘅中心咧，真係非即係好 nice 嘅。即係個人有個人有 charming，即係唔同嗰樣嘢。佢係好 charming 嘅一個人，即係誒，佢同埋即係係， 我覺得佢係有即係有責任心咯。我見到佢真係話，可能佢之前生日生日都冇選，你咁多個幫我，全部泛民。而家我真係叫做還俾你，或者叫做可能叫還啦，唔聽唔好聽，其實都係大家叫顧翻個情義啊嘛。即即嗰種嘢佢令人欣賞到嘅。可能可能大家可能之前佢話誒醫保唔贊成咁樣，但係有啲乜個黨咁樣，但係問題佢表現表現到佢自己嘅人嘅情操就係咁樣，楊岳橋就係咁樣啊嘛，係嘛？係喂，講完呢個大局之後，其實有冇即係嗱？我想一樣嘢講咧，最得意就係嗰、個嗰、個氣泡效應都係講超區嘅。 嗱，最尾其實咧覺得我抗進於最危咁啊，後尾點啊？而家咧就變咗票王。咁結果即係俾一個咧，咁啊佢嘅大佬啊，呢個陶錦新插佢啦，直頭最搞嘢，陶錦新嗰陣時 Facebook 咪黑色黑色樣添啊，係嘛？即係佢佢嗰個嗰個誒嗰個頭像啊。係其實即係呢一個氣泡效應最過癮咧，就係 唔止話其實係其他區呢一區都見到，超區更加明顯啦。咁啊當時佢民調就係話誒涂謹申即係奮鬥都贏㗎啦，同阿即係阿李慧瓊指叮叮碼頭嘅，嬲尾可能就係阿梁耀忠同埋即係鄺俊宇就嬲尾啦。 咁啊，即係應該係鄺俊宇就係同呢一個周浩鼎即係叫最尾爭末席㗎嘛。咁結果周尾咧就係可能大家都瘋狂啦，喂鄺俊宇唔掂喎，就大家咪。即係其實呢樣嘢就分制俾係鄺俊宇你你一彎配票就係咁樣咯，一定係同埋係高開低收嘅喂，咯。同埋呢一個咧最撲街就係都講少少葉寶成，佢哋最尾嗰人啊黃文就係話咩咧？投俾呢一個嘅周浩周浩鼎。喂，其實呢啲人佢已經係用咗個説話俾你知，佢呢啲人 葉普成唔係同路人，係視泛民左翼為首要敵人。我篇嘢自己寫過，寫過講一次啫。即係問題，我要點即係對啲人點解咁失望，同埋唔想講佢哋就係因為呢啲根本就唔係同路人。 咪即係講咁佢哋已經唔當你係啦。佢咁我哋都佢佢佢用唔會當係啦行動一個選票，用一個即係權力分佈嘅時候，佢已經唔當你同路人，唔係一次係多次咁樣樣啊嘛已經。 誒咁之前區選都有啦，有本土投本土，講咗㗎啦咪係啊有本土投建制啊嘛。即係嗱嗱，即係有陣時咧，我哋即係退翻後咧，係有好多人覺得泛民左係交出賣運動咧，亦即係作為一個前線抗爭者啊，多次亦都身邊有好多兄弟有同一種諗法。係 OK，我係明白嘅， 我係明白嘅有啲位。OK。即係好似話你哋衝緊嗰陣時，龍和道嗰邊就唱緊歌，誒冇啊，唔使唔使理㗎啦，咁係啊，喺度啦。咁啊嗰邊唱我明嘅歌唔使理啊，嬲嬲嘅，或者我明又或者明嘅又或者，即係同一樣嘢，即係其實點解我頭先去翻將軍澳嗰單嘢，我會道歉咧？係因為我不嬲都講話。 如果我哋有一種團結觀嘅，如果我哋嗰係時真係大家可以出聲援嘅，如果我哋有一班人佢圍咗衝咗票站入去，衝翻入去，OK，後面有人 support，OK，公民黨就律師之後，個個喺差館度等我哋，保係證我哋。如果我哋做到咁樣嘅話，其實民主派係唔會有水邊化嘅情況嘅，OK。咁就係因為大家都顧住大家嘅嘅嘅票源嘛，所以係泛民當然係有檢討嘅地方啦係。 OK，但係有檢討嘅地方，點解我一開始會入到去呢一個咁樣？即係點解會有一個好明顯嘅即係勇武嘅人係 會走咗入去呢呢邊左翼呢邊啫？因為我覺得，喂，你猛咁去鬧呢班人係唔會改變到佢噶嘛係？你要去改變佢嘅，你就入邊慢慢入去改革咯。係咪通過自己嘅力量，通過自己嘅行動去證明有啲嘢係啱，有啲嘢係錯咯係。咁然後同更多人去講，希望更多人去 buy 你嘅嘢，然後從此去影響人咯。就唔係好似有啲人咁以為屌人就會得到一個效果，冇㗎得嗰得係得，第一時 唔穩陣呢啲嘢唔穩陣，可能可能擺翻二零一二年嘅時候，可能話民主黨入完中聯辦黑箱車入去，可能覺得出賣係你嗰一刻人力的確係攞到票，你黃洋達高票，你教主之類，同埋之後其他都攞到票啦。但係問題呢樣你咪咪睇到咯，四年後潰敗玩完，好快㗎咋。同埋即係你你你你即係有陣時係 鬧人嘅，你咪適當時候咯。你唔係四年都靠鬧啊嘛。問問題即係而家咪證明咗呢樣嘢唔 work 㗎你你仲行呢套玩完㗎啦。咁自取 anyway，滅我覺得大家大家大家都有檢討。如果呢度有任何即係熱血公民嘅聽眾咧，有㗎嗱，首先我話俾你聽，嗱，我唔係針對你，係真係唔係針對你嘅，或者大家曾幾何時唔係我都一齊衝過我我同你可能自己我都好 buy 喐我捐錢俾佢同佢握手好多次啊！之前咪一二年人力社記即係人佢哋人力入面全部吹雞我都去去曬咁滯。係咪先？或者鬱文我我都我都 咪咯鬱文食過兩三餐飯，係咪？我都即係都都同佢傾過偈，都認識呢個人，嗯即係真係一個好有魅力嘅人。我喺佢隔離，我都係一個鵪鶉傻仔咁。跟住佢但係大嚿大嚿你都幾有霸氣喎。跟住我就話就即即即唉教主啊即即即你明我自己都沾沾自喜㗎，你明唔明啊？咁我真係咁呢個真係一個好有魅力嘅人嚟㗎，黃毓民係真係好有唔魅力嘅人嚟㗎。係佢講街頭演説 number one， number one，來講即係呢啲嘢係黃毓民係即係你明嘛？但係 而家所有反佢嘅人，每一個人就係知道佢係一個咁有魅力嘅人，知道佢係一個咁勁嘅人，係但係覺得佢做嘅嘢唔啱啊嘛。係啊， OK，咁就可以唔同意我哋講嘅嘢。嗯 OK，但係我話俾你聽，即係我亦都希望你今次去 at least 去諗一諗。係 OK？真係諗諗反思下即係你鬧我唔緊要係，但係你諗一諗，究竟你鬧完我之後，你係咪有辦法去說服到我？嗯如果唔係嘅話咧，你可以繼續鬧，係繼續嘥你嘅時間。但我話俾你聽，時間係唔會等人嘅。而家香港咧都唔係剩翻好多時間。喂同埋即係你哋成日本土派講咧赤化或者係叫做係冇停過㗎，即係個洪水湧入嚟，即係飲即係湧入個井水入面 冇停，即係你成日諗喺度嘈互鬥，或者諗嗰個傳道自決擺晒落啲精神度。喂，唔該啊，你就係大佬擋擋啲水得唔得啊？即係即係呢個係嘛其實就變咗，其實你鬧人係好容易。梗係易啦，其實佢哋做街站講啲嘢，我同佢鬧一個鐘仲得啊！你我唔識鬧啲嘢，黃達啲嘢我唔識鬧咩？你估？所以大家其實根本上就唔需要鬧。我哋而家香港最緊要嘅就係係係啊，係要擋住赤化。 我哋係要為香港二次前途問題去諗啊。嗯就算係你一路喺度鬧小麗，話佢呢個全民退保嘅問題。朱一迪都係啦，話佢包容呢個新移民我覺得啦，老喂屈啦咁。喂，唔係，我我好簡單啫嘛，好簡單啫嘛。點解大家唔係 set up 一個聯盟去不停去爭取爭取翻呢個審批權翻嚟啊？咪咯或者起碼喺基本法入邊嗰一個 interpretation，將個 discretion 俾翻我哋香港人咧，或者個 discretion 係好大俾我哋香港人咧，你明唔明啊？好似即係好似你你你美你英國嗰套 convention 咁啫嘛。嗱，呢啲嘢咧。 你覺得，誒、中國點會好似英國咁啊？你唔好天真啊！喂，其實有啲嘢你係即係 揸住。喂，有陣時你做完之後，你俾啲公眾會知道噶嘛，同埋首先有焦點。首先就係要大部分香港人同意。第二樣嘢咧，就即係要經過民主嘅勢力，要有一定嘅支持度。係第二唔好唔明，唔好唔記得香港喺呢十年裏面對於中國係一個極大嘅策略性位置㗎。係 OK，你要記得亞投行啊，所有嘅嘢都係需要用外匯儲備嚟出價，係、美金嚟㗎。OK，係你要記得 TPP 香港都係一個主要戰場嚟㗎。 有好多嘢我哋係其實可以 leverage 到中國㗎。係即係你唔好睇小香港。 所以呢啲嘢我哋唔係爭取唔到，嗯但係我哋夠唔夠膽叫嗰個價？我哋可唔可以同中共講數？嗯咁耐以嚟就係我哋唔識得去聚埋一齊，去集結個籌碼去同中共去傾啊嘛。其實即係唔係講人傾啊，而家係講數啊。其實唔係講嚟你明講去，就係好似財政預算案真係集佢全部拉布，真係吹你唔漲噶喎。係啊，上次有機會就係啲泛民都要即係話唔係有問題嘅，你唔做啫。 唔係咁即係個即係呢嚟到樣嘢嘅機會，即係我就係即係希望民主黨而家有新人入嚟啦，係係希望大家後生啲啦可以希望大家去即係 join 我哋啦。如果唔係嘅話，一定要你找數。喂，其實呢一個我就樂觀啲，因為而家起碼多咗三個自決派出嚟，佢哋一定拉唔使講啦，敵嗰啲實拉布噶啦，唔使講啦，嗰啲係咪先？問題就係、 我哋拉你唔拉，咪下次到區選時候，你哋咪又又又賴嘢咯。唔係即係係嘛即係即係即係講真嗰句，我都認識，即係有啲譬如，即係我就係認識。其實講真，入邊新嘅民主黨我就識許智峰啫，即係都係一個抗爭派嚟喂，嘅。佢根本就係、個性格就係唔係白鴿嚟嘅，你見到即係鎖即係鎖住議會度俾人抬出去，即係話佢係嘛佢喺議會度係俾人抬出去嘅，係佢係佢係佢係真係顧住班僆會出花紅，OK？啊佢呢啲嘢我唔覺得你係需要道歉咯，受咗即係我唔知點解做埋啲咁嘅嘢咯。但係 anyway， 係撐你嘅，但係唔好令我失望啊。即係你今次入到去咧，唔係話要你樣樣嘢拉布啊，而係有啲位係你一定要拉嘅，咪有啲位你係要入，你係要入噶啦，大家一定要做過咗就冇啦，時間即係舊講舊，你嬲嬲尾財總之政預總之算案啫嘛。總之，我起碼有一樣嘢就係佢嗰種思維係抗爭，係而唔係傾。係啦，嗱， 呢一個就係重點。你就係要先抗爭先至有機會攞籌碼同佢傾噶嘛，唔係傾完先抗爭有差唔係你用啊。咁咁你係唔咁調轉咗啊嘛你咪你傾完先抗爭嘅話，你咪順民咯，你咪做樣咯，嗰啲叫馬騮戲啊嘛。傾完之後佢反台，我哋又反台先咁樣嗰啲叫係嘛？馬騮戲啊嘛，係咪？你入邊都傾晒數啦，你出嚟做場戲俾人睇把鬼咩？俾見到我咁示威，所以咪有 OK 有陣時我明點解熱寶成班人就嬲呢樣嘢，我我明㗎。明㗎係嘛？喂，我哋講明白翻大局之後咧，其實講完即係泛民非建制咧， 一個大局就係咩？自由黨同埋工聯會。我哋即係頭先唔記得攞個午餐肉上嚟添。啊唔緊要，我琴日食午餐肉未啊即係咩？梗係食咗，梗係食咗兩哎呀餐午餐肉啦。午餐肉蛋蛋餐蛋我頭先都麵啊想買個餐蛋字，但係唔夠時間。哎呀，睇佢現場慶祝諗住一人一個餐蛋字，咁其實琴日係食咗餐蛋字啦。當然其實點解要講呢一樣？其實工聯會入面有兩個咧，即係呢個係咪阿郭偉強啊嘛？ 嗰個入咗喎，有強入咗，另一個就係麥美娟啦。咁就係黃國興嘅，黃國興嘅衰咗啦。另一個啊先，即係總之唔係就係喎，入黃國健都贏贏唔係唔係，高人黃黃國興黃國興瓜咗啦，黃國興係嘛啊？咁即係其實麥美娟呢一班人咧，其實都係受到咩咧？中聯辦入面嘅裝腳咧，就抽咗啊！嗱，周永勤死咗啦，我睇睇翻先。其實即係講翻呢唔係唔個係即即咁樣，我覺得真係好明顯嘅一個一個趨勢。係啊就好明顯一個趨勢就係、中共開始咧對工聯會呢啲，尤 felicidad.就未必係將佢哋擺得咁梗重係唔會啦，問題而家你見到就都係話契字堆啦，而家要契字堆要取代你班人，佢連你班所謂老愛國都唔信啊嘛，乜咁啊？中共用完即係就必然㗎啦，你衞生巾啊，當你衞生棉條嚟㗎咋，工工聯都唔會係中共，呢個世界上任何權力啊嘅機構都係係即係你有用咪 keep 你喺度咯，你冇用嘅你咪走咯。點解大家都話我一定要顯露自己係有用嘅人啫？我係不可被即係我係啊我係不可被 replace 嘅啫。嗱，所以咧，李思嫣同埋 或者高達斌咪撲出嚟選，覺得喂，如果我戒到票或者我即係即係有個能 sorry，呢力，啲係太低 Sorry 層次啦，你明嘛？即係即係即係冇辦法，香港人咧始終咧眼睛咧都某程度上係雪亮嘅。 即係見到呢兩件咧，我相信都真係即係建制派都覺得 Oh my God！即係咁核突。即係點得啊？我點可以俾你去 represent 我啊？即係好似一樣，即係好似美國好多而家共和黨嗰啲人都覺得，喂 Donald Trump，我點可以俾你 represent 我啊？即係係啊！我係我係本身我係我係比較係啊！我係有少少我係少少種族歧視啊！我係有少少 racist，我係有少少癲癲地，但係我唔會講出嚟噶嘛，係咪？你而家講到咁明，我點撐你啫，大佬？咁啊，同樣道理係。 呢啲誒唔得，咁啊變咗咧，啲所謂中間小即係葉劉下低嗰啲人啊，咁呢個其實你見到係中共成個懷柔政策嚟嘅係係慢慢轉緊去嘅。咁你見到之後嘅劇本咧，嗱，呢個呢個呢個呢個係大嚿嘅線字啊！我咩啊？而家你攞個我而家水晶出嚟，我我而家水晶球 predict 啊，今年點啊三個人 run 特首選舉，一邊三個個梁振英，兩個相爭，OK？曾玉成咧就陪跑嘅啫，佢點解咧？係就等你 分散咗，有三個人，係三個都係建制嘅，OK？但會唔會三個出咧？因為之前最驚就係擘開啲票喎。唔怕唔唔怕怕唔怕，即係大把一剩。喂，書記嚟噶嘛，去到重要時候冇話我唔選啦，退保啦，俾你啦，嗯即係歐洲即係佢都會大局為後蘇為重嘅真。，我俾你啊，我俾你啊。係嗱，明唔明啊？因為之前你梁振英嘅話，佢俾得太多時間係梁振英同唐英年啊嘛。嗯，係咪？咁梁振英咪可以掛好多唐英年嘅話，好多拿走手段咯，係咪？嗯咁而家唔係啊嘛， 你搞曾玉成？覆卓嘅喎，真係喎。唔係啊，嗰、個問題就在於半個建制機係佢搞出嚟噶嘛，人哋江湖地位德高望重，梁振英你樹敵無數，嗯你同佢鬥， 咁就係揾咗曾玉成嚟制衡佢，然後捧個曾俊華上位咯。嗯咁、但係捧咗曾俊華上位係點解啊？係咪代表中共就已經 soft 咗你啊？梗唔係梗啦唔係啦，一樣嘅啫換個人呢啲叫做温水煮蛙。OK，、好啦，哎呀啲人鬥問，哎呀喂，原來何君堯呢啲新聞記者都肯入去傾㗎。哎呀，話點解涂謹申咧？我話謝偉俊好喎、入去咧。其實你睇到晒所有嘅嘢，全部咧就係話俾你聽一樣嘢。嗯，OK。 重啟政改佢必定會發生。中共咧今次咧就除咗八三一之後咧，就搬一搬龍門，可能俾啲嘢你，甚至話俾你聽立法會 maybe 全面直選啦，但係單議席單票制喎。 OK，但係喎係，但係喎，但係咦好似單議席單票制喎你你咁講好似咧，我心動好似有得玩喎，好似嚇，因為收五成四票啊嘛，有呢個泛民啊嘛，係啊，呢件跟住喂即係即係好似覺得係咦 OK 喎。喎，咁啊誒特首要愛國愛黨先啊，誒唔緊要啦，起碼有個立法會先啦。係咯我哋咪但係制衡佢咯但係記得單議席單票制嘅話，有民建聯呢啲咁嘅機器咧，佢哋係贏得好緊要，同埋佢培訓咗第二啲機器啊嘛。咁你又見到涂謹申呢個咁樣嘅老民主黨，竟然話謝偉俊做主席好喎， 你係睇到呢啲咁嘅人。其實唔係咧，其實諗緊嗱，喺度諗緊啲嘢嗱反而我唔係咁陰謀論睇喎，因為嗱，其實你所謂即係主席肯定俾啲建制派做㗎啦。如果擺一個直選嘅廢人落去，咁咪就有進投唔到票，即係令到佢嗰票廢咗都 OK 嘅喎，因為佢一葉葉有嘅啫，係咪先？嗱， 我就唔係即係呢個係咁擺喺個即係投票策略上，你咪直選咪少一席咯建制派，或者擺呢個葉劉或者冇理由擺呢個人你贏咗三十席之後呢，你係咁樣講㗎，自己一定會會爭㗎。你有你都唔係即刻講出嚟話謝偉唔係俊啊呢啲係唔可以宣諸之口，但係係係 OK 嘅咁做。喂，但係唔可以講咁多喂第一，涂謹申呢啲咁嘅老江湖，佢唔會無端端甩口嘅。佢講呢啲係俾某啲人聽，可能唔係俾你同我聽。我哋梗係唔係係俾聽某啲人聽。 咁曾俊華咧，大家嗱再分析下。係曾俊華之前都揭露過幾次同民主黨嘅元老啊密室談判㗎啦。佢哋直頭咪再再贊支持、成嗰再度贊成呢個講咗啦。。嗱，好多呢啲嘢，做李永達咧種種跡象咧，顯示緊咩咧？就係顯示緊曾俊華會出現，政果會重啟，民主黨我支持民主黨會支持。 支持。 OK，喂，咁你勸佢唔係嘅兄兄弟唔好支持佢喎，真係許智唔峰。係唔係唔係，所所以所以啊所以冇亂嚟喎所以首要咧，我哋我哋要黨追擊佢㗎指關咧，會咁多觀眾你幫我 spread 啦。我哋要黨指關咧，係我哋首先咧就要廢咗飯盒會先。 係，等佢呢一個咧係一定要廢嘅。你有你嘅民主回歸路，我哋有我哋嘅民主自決路。係你可以 join 我哋，我哋就唔會 join 你。OK，就係咁簡單。OK，內部自決嘅就成個公民黨都簽晒，咁你哋大家一齊玩啦。OK，我哋自決派啊，清淨啊歡迎你加入。OK。 就係咁簡單，其實你咁人講社亦都咧歡迎你加入，但係民主黨咧就唔該你，你係咧就放棄民主回歸論先。其實你咁講，其實都預示咗佢哋一啲叫老大政黨都有一個新舊嗰個嘅意識嗰個衝擊嘅喎。我覺得有嗱，即係民主黨入邊啊好當然有好多好人啦，但係嗰個問題就係、即係第一黨性好強啦，第二就係始終個水喉嘅問題啦。係咁即係你都知道有好多人係好落力咁去改革民主黨，即係包括我係認識好多乳鴿啦嚇，即係歐樂軒啊嗰一班咁嘅集團，即係係其實一路都係 想改革噶嘛，係咪？係咁但係我聽即係嗰班老嘢嗰個控制力係好強。都係嗰句退退黨保平安係咪？即係嗰個嗰個魚係好勁嘅啫，係聽個麥仔上嚟講啦嚇係咁真係係好勁嘅，咁大家都費事講名啦，係咁圈到人知。其實你講完我哋即係其實我想講咩咧？講完工聯會咧，其實就係講想自由黨同工聯會。即係既然你哋都即係俾呢個中聯辦踢走咧，唔該，可能可唔可以關鍵時候急尿去廁所得嘅咩？ 即係自由，即係自由黨咧，你都仍然係有咩啊？自由黨仲有四五席啊黨四黨四席四席啊四席直選瓜咗啊嘛，四隻，哎呀係，李子敬瓜咗嘛，李子敬哎呀三十四啊成個。係啦，其實揸一席啫嘛，石可能揾一個石禮謙咪得咯。 其實呢謙都有啲有記人性嘅，有記㗎，有啲人性嘅。其實所以阿根本師兄聖祖仔師兄係咯唔該，其實所以呢一啊鋪嚟話大洗牌之後咧，咁啊其實工聯會分鐘會嬲嬲嬲嬲豬嘅喎。喂，當時六七暴動，我哋出人出命係咪先？咁啊而家咁即係即係我你咁啊冇喂，話當時打我同埋我哋講即係助選都拉少少咧。其實我哋有啲朋友見到啲裝阿阿志明報料嘅，有啲師奶明明着住工聯會背心嘅嗰日啦，除衫幫呢一個嘅何君堯助選啊， 唔止呢一區啊，五區都咁玩啊，幫啲中即係契契契字頭助選啊大家，睇下，大家睇住啦，大家睇住啦，工聯會、自由黨啊， 小心自己啊！反台啊唔但民該。民建聯就肯定咧係中共喺香港咧嘅 number one 大黨李慧瓊咪知咯呢。一個就真係不可動搖嘅嘢。喂，同埋佢哋講中聯辦出嗰個叫做配票名單有周浩鼎份啊嘛，要保住啊嘛，當然啦，嗱，頂頂呢啲嘢咧啊就即係同成個利益集團係有關。同埋即係呢啲人所謂去到李慧瓊嗰一層咧，已經唔係所謂老外國啊。雖然佢哋可能身份證香港人，但其實背後佢哋老實都係入面嚟自大陸，唔係香港啊嘛。即係好似嗰個容海恩一樣啫嘛。喂， 咁多年嚟冇手指無足嘅咩人嚟㗎？爆細路爆出嚟，哦，原來佢老豆係呢個華潤高層嚟，咁啊明查明差晒咯。呢一個即係其實呢啲係人即係唔係標淨唔係淨係同大陸嘅，而係香港嘅商界同呢一係啊啲，即係香港商界最高層同呢啲人都有關係嘅。係甚至咧，如果我哋要繼續爆料咧，點啊而家邊啲啊爆邊啲啊多少少好嗱，即係呢句啦，呢最後咧，我係希望啊為小麗澄清少啲。哦，你講呢？你講。咁啊，呢樣嘢我覺得我一定要爆。係 OK？ 咁啊，鄭大班去幫劉小麗咧，係就大家都冇聽過。咁啊，係直至到咧選舉前一個禮拜日，嗯咁啊，我當日就先去咗呢一個咁樣嘅誒啊種子啦，咁啊係羅冠聰助選啦。跟住之後就去咗幫小麗助選嘅。嗯咁、我見到大班同埋成扎 D 一百嘅人喺度喎。係佢哋揾一個流動宣傳啊嘛，自流動動即係助嘅宣傳票啊嘛。喎，流動嘅宣傳喎，係咪係？ 咁誒就一路之後咧，我就問誒其中一位小麗嘅，即係啊比較緊，即係選舉經理咁樣啦。我話咁我點解大班會咁樣過嚟嘅？但係我唔知啊，無端端自己喺度猛咁黐過嚟咯。即係你都唔知嘅，冇通知佢嘅。誒佢唔係佢啊，猛咁黐過嚟啊，猛咁 call 我哋話想過嚟幫手啊，哦即係大班係好主動咁去幫劉小麗嘅，係好主動嘅。咁之後咧， 我哋知道咧，即係即係佢喺一個節目入邊咧，嗯你都俾咗個氹咗我哋踩，就係你覺得呢個免工退款 O 唔 OK？免免工嘅退伍 O 唔 OK？嗯係我哋小麗當然係答咗 OK 啦嚇。咁啊之後大班人做咗好多唔同嘅動作，啊包括幫佢哋去掛一啲 banner 啊，掛一啲唔同嘅嘢。係咁我覺得今次咧。係就好大程度咧，係喺呢個鄭大班咧扇咗劉小麗一鑊。多謝大班，多謝 D 一百。咁啊，再多謝埋多謝大班咧，就係幫呢個咧 香港民主派第一撚人鄭家富。OK，你個咁嘅厭仔就係招呼你嘅。其實即係可能之前細啦，佢哋斯文即係啲啦。我即係我我我我哋我我我哋唔怕講哇嘅，我真係唔怕我真係講。撲街啊！鄭家富成即係即係叫冚家富，即係可能城寨入邊最粗魯嘅節目咧，肯定係我哋嘅。我哋啦十八般武藝，我同你講呢呢啲嘢等我哋做即係兩屆武夫，我而家等我哋做同你講鄭家富，我真係 X X X 你老味嘅真係。屌佢屌佢啦即係我真係屌你。喂其實即係你呢個咁樣嘅人，你有冇江湖道義㗎？你喺范國威地頭將三個軍澳叫佢三個區議員去幫你助選， 你係咪人嚟㗎你？但其實有有啲人咧就係好好撚蠢嘅，真係就話：喂，如果范國威唔選呢三位莊腳，都唔夠票啦，係嘛？你都白痴嘅，即係入面落鄭家富萬七票，范國威三萬一，加埋都四萬幾啦，係喂，大佬，嘛你其實冇啦佬爭，。其實話俾你聽，淨係爭嗰少少就贏到個容海恩。同埋容海恩三雖然三萬六可能長毛沒值，但係問題如果范國威唔使告急啲票，咪嗱上翻上面啦。咁我話俾你聽，嗱呢度再爆一樣有個佬啦嘢啦。真係咁多位聽眾，大家都應該知道我咧 啊，唔知知唔知道啦？係我咧由零八年到一三年咧就係李嘉誠基金會做嘅。哦 OK？你自己爆嘅我呢我自己爆，你自己爆我自爆，我係做 project manager 嘅。係 OK？咁啊好多嘢係睇到見到嘅。嗯嗱、鄭大班咧係邊個嘅人咧？我話俾你聽，鄭大班咧有八成都係李嘉誠嘅人嚟嘅。嗯一路啊吸咩嘅先啊，呢一霸好多嘢喺上面爆錢落去，陶傑包括埋都係。OK。 搞過幾次 function 都係佢哋一定要坐喺度坐定定，好似只狗咁嘅。我俾你聽，OK 啊？叫佢喐啊喐，叫佢走啊走啊啊！ 蝦巴狗嚟嘅，我就係因為唔中意咗文化，所以我閃咗。其實即係你唔使講爆料啊，你講翻 D 一百對啲地產霸權有冇喐佢哋啊？我講菜園村啊，咪係咯，好簡單仆街。所以就係話呢個根本係大有益。根本上今次呢件事就係佢係要過去，跟住將喂喂， 小弟係一種新嘅民主女神啊嘛！而家啲人係咪？嗯佢會佢將黐埋呢佢將佢乜嘢將佢咁樣。 唔係，係將佢先隔離，然後咧就要埋佢身邊。你係唔會得逞嘅鄭大班。我哋知你講嘢好耐啦。我四年前都話阿土同埋呢個黃洋達，咪鄭大班當你黃洋達站台咯。你係唔會得逞㗎，我同你講，阿鄭經。喂所以我哋唔怕話，即即係話要多謝 D 一百多謝大班啦。佢已經有晒 track record 做呢啲嘢㗎有晒啦。正如我哋拆黃毓民話俾你聽，係全部有經有據嘅，有所以呢個人係唔插唔得，因為為 公義。有晒數據喺度我哋我哋屈佢㗎講過，我講一樣嘢就係、我哋係為公義行出嚟係嘅。咁耐以嚟喺社會入邊，只有使錢，一個錢都冇收過。OK，我話俾你聽我喺社會入邊，我揾過一次錢，啊就係喺突破入邊講過一個論壇有一百蚊居馬費我，幾幾錢啊？一百蚊。咁多啊係一百蚊，多多謝你幾多錢我就唔，我使咗幾多錢我唔講。 100蚊 OK，啊 就係咁樣。係呢啲咁樣嘅人咧，用香港嘅前途咧嚟為自己嘅利益去做嘢喂，嘅。最撲街佢揾你個光環同啲貼金啊嘛。係啊哇！我 D 一百有實幫幫小麗助選㗎，我幫我幫朱凱迪㗎，撲街啦你。即係我話俾你聽，D 一百你就算之後請我上去，我都唔。唔係，其實即係有陣時想啲聽眾可能其實啲聽眾就聽我哋同埋 D 一百兩邊聽嘅。其實你而家即係我哋講咁多，細細量講咁多咧，唔係唔係唔係我哋唔妥，唔係我哋唔妥。妥呢朋友私怨啊。咁我同佢哋都唔識嘅。 即係真係唔係，同埋我都上過 D 一百㗎，我都講過嘢㗎。有好多朋友都喺 D 一百。喂，但係個問題就係你見到呢啲嘢，你係知道佢係真係真真正正咁喺度做緊衰嘢，去令到我哋民主派分裂啊嘛。不過其實今次係好彩冇事啊，鄭家富呢單嘢好大鑊㗎。你明唔明啊？即係鄭家富呢啲，喂有晒前科喂，㗎同埋有機會今次整死埋呢個長毛同埋快慢必㗎嘛係啊，，好危喂，如果佢哋喂，險啊係。如果佢哋今次得逞咗嘅話，我哋連關鍵嘅分組點票直選十個半都冇 係啊，同埋如果鄭家富係都冇啊高高票係撲街嘅，真係。如果你 D 一百再用啲力去去去捧佢咧，即解釋幾係明嘛？件啊真係撲跟啲人成街。日話喂。 哎呀，劉小麗真係要多謝鄭大班，使鬼多謝你咩？講真，就算冇你嘅幫忙，以劉小麗之前喺選舉論壇嘅表現已經足以夠贏㗎啦。喂同埋即係我小麗唔係爆出嚟噶嘛，佢大家遇上識佢噶，佢擺街站即係用小麗即係教同埋即係識翻嚟噶嘛。即係養喂用做咗咁耐，我聽即係大家呢樣嘢唔係話我幫劉小麗嘅，而係大家請睇翻啲 facts 啊。喂，同埋即係同埋有啲人話係佢道咗歉之後，仍然拍咗同一張單張。係唔該，你睇下嗰張單張係 差唔多 design。喂，你之前嗰日你要重印一千張，唔通你重新 design 過？你而家用翻同一個 design 㗎啦，你後面咪查咗嗰個免工去往咪算咯。咁啲人就淨係睇到一邊就話，哎呀，佢咪照派呢單張？係唔係㗎？唔該你睇清楚，唔係派緊同一張單張㗎， 係派緊第二張單張。喂，同埋即係澄清翻咧，之前話小麗即係海報冚住鬱文嗰啲個 number 係鬱文啲海報先遮住劉小麗海報，然後先佢黐翻即係號碼落去即係呢啲嘢嘅。你其實你搞翻嗰個先後次即序啦，係同埋即係去到最冇尾就係、老屈啊！即係 大家助選團都好，都會間唔中話係有少少陰招，即係嗱，熱血公民就係好多時都係咁樣啦。譬如我哋喺呢一個誒、呃嗯西營喺呢個正街擺站，咁、我哋誒、呃、羅冠聰三支旗擺喺度，落到嚟之後無端端咧喺我哋支旗前面咧有啊兩支熱 血公民嘅旗，鄭錦滿嘅旗就啱啱冚住咗我哋嘅。係即係七一咁樣啫 O K，嘛。咁我行到落嚟，我掹咗旗，跟住成班義工控你啊人坐喺中間喺度啤住我，咁我啤翻佢，跟住佢話：哦，大嚿喎，跟住有一個落，驚你啊跟住問我一個落，我話啊：我話冇冇乜嘢嘅啫，只不過唔想你啫，仲有支旗，我話唔會掹你支旗嘅，我只自己插係喐翻我支你啲旗，等大家睇翻到我支旗啫。佢話：哦，冇嘢冇嘢冇嘢冇嘢冇嘢，即係你明唔明啊？係你梗係喺我面前死狗啦，之後你咪喺後面喺度插我，係咪先？即係好簡單啫嘛，呢啲咁樣。喂，其實咧，你講我做我做 街站咧，都都講少少啦。即係嗰時嗌咪嗰陣時喺西鐵站側邊清正條肥仔特登去個咪，我去邊度嗌佢擰過嚟追住我嗌。 我話喂，大佬使乜教咁即係即係樣啊我即係其實嗱，係咯年輕人咧。有你有翻個道德好唔即係好？唔話有陣時係我嗌咪已經已經係好就住，我已經唔插你班人，我已經好斯文，因為掛住阿迪個臂章啊嘛，我冇咁啊我冇我冇咁兇悍噶嘛，係咪先？其實已經好容即係容讓你班有時做地區就唔該，即係節目嬲尾就講，其實大家做地區就唔使將個政治意識嗰個矛盾放咁深嘅。即係即係證明嗰樣嘢啦，即係就算我對民主黨嘅百般百般，唔係我老樓㗎，喂，我自己幫佢助選嘅區議會 嗰陣時啊，我出誒即係出我出出盡力幫佢㗎西歐大佬係係係有民主黨嘅人喺度㗎，係有㗎係啊。但係只不過係一個有心嘅民主黨嘅人，係嗰個人本身冇事啊嘛，佢黨性亦都唔係特別強，OK？即係就算之前有啲嘅區議員，即係我哋嗰個我哋嗰個地方之前都係黃堅成區議員，都係一個好 nice 嘅人，OK？ 即係我唔係話民主黨本身個個都係 PK，咁梗梗係唔係啦？我唔係話要去公民個個都 PK，梗係唔係啦。唔係我哋唔係針對支持者，梗係唔係啦我針對係領頭嗰班叫做嗰嗰嗰班人啊嘛，咁核心領頭嗰班既得利益者，你明唔明啊？有好多嘢，就算你哋係接近呢個權力嘅核心，你都唔知㗎。我就唔想你哋俾人拱去拱去死嘅，死 即係 OK，見太多即係發個老單嘅，見太多俾人俾人拱即係呢啲拱去嘢，喂，死。即係大家去到咁耐以嚟，即係大家有目共睹嘅好多嘢。係啊你只要可以退後一萬步諗係，OK，我哋都歡迎你即係揾日過嚟，係大家理性去討論。嗯。OK，我哋可以攞翻之前嘅嘢，你亦都可以嘗試用理據去說服我。係但係如果你真係去詞窮理窮嘅話，然後你要去到鬧我，你又一定唔敢嘅嗯齋屌你一定唔敢㗎，係咪先？ 你一定唔敢鬧我㗎，邊度敢唔邊度喂你有人咁鬧我喂你佢哋冇理據，係咪齋屌唔屌屌得耐㗎。係咪先？你又唔敢鬧，咁你心虛㗎喺背後做埋呢啲事咩嘢？咁唔緊要，咁但係你要問下自己點解你會係詞窮理窮先？嗯如果你真係有道理，你唔需要鬧人，你說服人咪得咯，係以你説服我咯，係咪？係咯。咪已經搞掂咯。係咁你要 result to 鬧人或者屌人嘅話，咁好、明顯就係、喂啊 爭咁啲嘢啦，係嘛？嗱，最尾咧，可能你要趕住開會，嬲嬲尾都講少少嘅，就係、譬如嗱 OK 嘅今次就係多咗即係有三個自決派咧，其實最想就係由下而上，有一個係做翻個社區運動，然後由呢一班即係社區議題，有一班嘅立法會議員有議席嘅人將呢個議題放大，令大家衝權。其其實我呢個就係即係自決派我想做嘅嘢嚟其實嘅。誒、更多嘅就係、嗯我哋知道呢個 deliberative democracy，即係所謂嘅雙議式民主咧，喺成、個香港 咁大個層面係好難做嘅。係我哋只不過可以喺一個 sector，即係可能喺五千一萬人咁樣嘅群組入邊咧，我哋先真係做到一個效果嘅係。如果唔係人太多，咁而家再加埋科技啦，可能我哋係一個一萬係 Telegram 啦誒之類嘅咁樣群組啦，我哋可以做到呢啲嘢嘅係，即係包括誒大家去傾嘢啦，包括大家去誒有啲誒調解員去去去誒促進過一個咁樣嘅溝通啦，係而去達成一啲實際嘅方案啦咁樣。咁我哋係做到 嘅。咁我哋即係呢個所謂民主自決派就係希望可以將好多呢啲議係題經過咁樣嘅一種討論方式，真係由下而上，係由社區作為一個單位。係然後將呢啲議題再上到去，然後等大家再傾。係 OK？咁係真係希望可以 用一個最大嘅可能去去去去收集市民嘅意見啊。係嚇，然後真係由上，真係由下而上。咁呢個我哋係真係講得出嚟嘅一種由下而上嘅方式。係同埋已經係開始做緊呢樣嘢，開始。其實做喺啲 group 做緊咗好耐，其實即係一路以嚟， 我哋由社區公民約章，which 我哋知道姚松炎係其中一個倡人啦係，朱凱迪係啦，誒 YC 啦，啊啊啊啊啊啊啊 YC Chan 教授啦，誒咁誒包括誒就算阿周永康啊 Lester 啊，跟住之後誒就算誒即係誒嗰時嘅學民思潮啊，誒就算小麗咁啊都會 buy 嘅，咁我哋就係呢班人就係因為呢啲咁嘅基礎而走埋一齊，咁。 大家就要明白到我哋係相信呢樣嘢，而且我哋覺得係即係有好多時係需要幾條線一齊行，係係咪？我哋誒、呃我更加去覺得啊，我哋應該係有小天小天咁開始去由去唔同嘅界別啊，開始有組織起嚟啊，令到大家喺每一個社會嘅範疇都有一種抗爭嘅力量。OK，咁啊，但係我哋亦都需要民意嘅授權，係咪？咁就係一個咁樣嘅一個係即係互相。 誒、加持嘅一個局面啊，係係咪？咁另外嘅就係、譬如就算有啲勇武街頭抗爭，唔否定㗎，OK？唔會否定。即係我控制到個範圍之內，我會希望，但係呢個民主自決派唔會同任何前線抗爭者去割席嘅。因為我哋明白到點解你哋要咁做。我當然如果有啲好無厘頭嘅行動，就梗係要鬧下啦。做玻璃嗰啲梗係要鬧啦即係唔係即係無啦啦你唔係即係 OK。我話網絡廿三條明明每一樣嘅 table，係咁你係都要衝咁。 唔鬧，咪即係即係你話我明白到咩事，我都覺得咁度可惜，但係就唔會過陣，我仍然會幫你咯。因為我覺得好多人都可能俾人誤導啊。喂楊岳橋都講過啦，楊岳橋係咪係咪先？？咁就係我哋要記得呢樣嘢，就係係我哋會盡量都明白到前線抗爭者嘅一種心係態，亦都知道以後 如果呢個政府繼續咁夾硬嚟咧，係、逼我哋去做呢樣嘢，我亦都繼續喺前線同大家見面，係咪、咁就係咁簡單。我哋我即係唔會否定呢啲，我覺得香港係踏入咗一個新嘅世代，我哋係可以接受到呢啲喂，嘢。軟硬都要做啦。我哋係咪係接受到軟硬件事，我亦都相信好多香港人係。都係接受到呢樣嘢。同埋即係最尾都有啲聽眾可能話投票其實未完㗎，呢個第一步嚟嘅啫。完咗之後，即係可能大家都其實 幫幫啲即係呢個自決路線，即係由散文帶落嚟，呢呢呢個文化由下而上咧，係要大家即係投完票之後都親身落你自己嘅社區去做嘢啊，而唔係投完票哦算啦，交俾呢分等我哋搞啦。所以我哋真係嗱，即係誒我同埋都係我哋自己節目做個主軸嚟㗎。係我哋講嚟講去，我哋做十八般位，因為十八般一就十八個區都要想18個區關注翻自己議題啊嘛冇錯啦，咁我哋誒、呃即係啊當然之後啊，我哋會喺呢個節目度就繼續去同大家講我哋呢啲區入邊我哋點樣係實行呢個社區自主啦， 或者誒、呃我哋嘅議辦我啲咩 function，我哋會開始真係呢個節目入面講埋，甚至啊會有邊個區有啲咩啊，有啲咩人啊係之類之類嘅嘢。咁我哋全部都會交代嘅，OK？咁啊，希望大家如果知道咗嘅多啲落嚟，即係係嗱，而家我哋嘅西友辦都會係扮呢個角色啦。好誒，甚至我哋之後同徐子健嘅，咁、都會一齊去做呢啲咁樣嘅工作嘅，甚至誒、太即係呢、個誒誒、天后 大坑嘅楊雪盈啦，係咪、誒南區嘅阿坡啦啊，咁呢啲我哋大家一齊會做嘅，一齊會玩嘅，係咁所以 大家一聽到得講到喎，咁點搞啊？唔係新新西唔係唔係同埋新西未搞掂啫，而家我哋都要傾啱啱開波啫，阿迪同。埋大家都要啱，大家都傾，即係我哋我哋亦都即係誒喺呢幾個禮拜都會去傾呢啲嘢係㗎，都會去傾我哋點嗱，首先我哋就唔會有捆綁式嘅，OK 係呢樣嘢好，就係大家都有自己自由意志，根據每區嘅特殊情況去做係。但係我哋希望即係 at least principle 上面啊，原則上面係，大家揸住同一個原則去做嘢。 咁其實係咁簡單，就唔好似以前咁樣，哇！好好硬邦邦一個黨，好硬邦邦一個中委，唔玩呢啲嘢嘅，我哋唔會玩呢啲嘢嘅，OK？而家個局勢就話俾你聽，呢一種咁樣嘅政黨 work 政喺香㗎啦已經港係唔 work 嘅，OK？都得冇問題，我哋有實際嘅民主。OK，我哋有實然嘅主權，whatever that means，OK，、獨立又好，高度自治又好，咩都好， 有雙普選都係由我哋香港人控制嘅時候、o k 可以有政黨政治。Before that，我哋最緊要嘅就係有 flexible 有靈活性，同埋大家為香港，唔好為利益。係講得好，仲記得，好似嗌米咁樣啊！你咪講呢啲喺街度，講慣咗，所以我都講，我我我我嗰套都講慣咗，洗咗腦啊！請支持獨立候選人出去瞓覺諗呢句嘢。係啊，咪即即係素人政治嘅原因係就係咁樣。冇錯啊我哋不憑， 我哋不結朋黨。係 OK，我哋不會做呢樣唔。係，其實即係以因為你哋唔易聚埋一齊，唔係為相同而相同。唔係我相信就係咁簡單即係我可以話俾你聽，誒 入邊唔係個個人誒，如果平時飲唔係絕對相同㗎飯呢你唔好揾我。OK，做嘢大家一齊做，理念相同，係但係咪真係好朋友咧？我聽有啲唔係，有啲係。係啊，喂，咁即係去到呢度差唔多啦，我哋啊同埋都好多謝聽眾，即係我哋即係呢一呢一排真係收視率高咗好多嘅，真係多謝大家，同埋即係都係嗰句啦，喺街見到即管同我哋即係唔使怕醜嘅吹水㗎冇傾偈，所謂㗎冇所謂，我可能人嘅普通人啫，冇所謂㗎你見到個電腦嗌咪唔該，即係多謝，可能有即或者係你見到我有有啲人行行行去行都可以同傾下偈咧，佢傾偈啊呢個聽眾嚟，咁我自然會同佢 傾偈嘅，我哋好樂意同大家傾偈嘅，或者大家如果社區有啲問題都同我會，即係我哋都好耐心同佢傾嘅係啊。因為我哋就係朱凱迪嘅一句，我哋係需要一種 politics of listening 聆聽嘅政治。係啦，好我哋，一定會聆聽。我哋下集再見先，去到呢度，拜拜拜。